嗯。 Dear Dhamma friends, we are going to have the Dhamma talk today for the first day in the retreat. May everyone give the consent with three times. Sadhu, sadhu, sadhu. Dhamma Wir haben jetzt den Dhamma Talk das erste Mal im Retreat und ähm, daher haben wir es dreimal Sadhu, Sadhu, Sadhu gesagt. නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ නමෝ තස්සේ භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්සේ පටිච්ච සමුප්පාදං වෝ භික්ඛවේ දේසිස්සාමි විභජිස්සාමි තං සුනාත සාදුකං මනසිකරෝ තාති තී Dear Dhamma friends, we have taken this Patisampada Vibhanga Sutta as the main topic for this series of Dhamma Talk. Liebe Dhamma-Freunde, wir haben jetzt das Paticca Samupata Vibhanga Sutta genommen als das Hauptthema für das hetzliche Dhamma-Gespräch. That means we are going to learn about the dependent origination and it is in little bit in analytical form. Mm. Und das heißt, wir werden über diese ähm, abhängige ähm, Ursprung lernen und zwar das in seiner ursprünglichen Form. This appeared to be that the Buddha himself presenting by his own initiative without any particular root cause in this particular sutta. Also das ähm, ging so, dass der Buddha das aus, seiner eigenen, aus seinem eigenen heraus so äh, gegeben hat, also ohne irgendeine bestimmte Ursache jetzt. Whenever such a uh, sutta delivered by his own initiative, at the beginning of the sutta, he aroused the attention of the audience and that is happening in a quite a manneric way. Also jedes Mal, wenn der Buddha aus seiner eigenen Initiative heraus da so ein Sutta, eine Lehrrede gegeben hat, ähm, dann hat er ähm, zu Beginn dann jeweils ähm, die Aufmerksamkeit ähm, der Anwesenden erlangt. Then he says, oh monks, I am going to describe this particular sutta and I am going to analyze it Listen attentively. Und dann hat er im Prinzip gesagt, ähm, werte Mönche, ich ähm, werde jetzt dieses bestimmte Sutta ähm, beschreiben und dann analysieren. Also horch bitte aufmerksam zu. The second thing is uh, äh, dharete, that means keep it in your mind. Und das zweite ist Dahareta und das heißt, ähm, haltet das im Geiste, behaltet das im Gedächtnis. Once that attention taken, once the aroused, only the Buddha says, now I am going to declare Dhamma. Und sobald dann diese Aufmerksamkeit erregt worden ist, erst dann hat der Buddha gesagt, um, ähm, jetzt werde ich vom Dhamma sprechen. That means the point that he is going to declare is very important Don't listen with distorted mind. Listen with wholeheartedly. Und der Punkt, den er da anbringt, der ist sehr wichtig. Ähm, das heißt einfach, dass man nicht mit einem verwirrten Geist dazu hört, sondern dass man ähm, ganz sorgfältig zuhört. This kind of knowledge we are gathering, called theoretical understanding or book knowledge. So whenever we are exposed to this kind of a knowledge, if it is important, you have to do wholeheartedly. Also was äh, ganz wichtig ist, jedes Mal, wenn wir da so ein Verständnis erlangen wollen, ist, dass ähm, man von ganzem Herzen zuhört und ganz und gar die Konzentration da reingibt. And that is one fifth of your celibate life, one fifth of your meditative life. You have to listen to Dhamma. Und es ist ein Fünftel eures meditativen oder eures Zölibatenlebens, das besteht darin, dass ihr dem Dhamma zuhorcht. This is called Anuggahita, the way of facilitating your meditative life. Das wird als Anuggahita bezeichnet und zwar ähm, das ist die Art, ähm, das meditative ähm, Leben ähm, praktisch anzuleiten. The Buddha from his own uh, quest for long time he reduced anuggahitas into five points so we have if whenever we are meditating we have to take care we are giving attention to these five anuggahitas der buddha hat das anuggahita hat das in fünf punkte unterteilt also auf seiner langen reise seiner langen suche und so ist es wichtig dass jedes mal wenn wir meditieren dass wir auf diese fünf punkte da achten the first anugaita or the first facility you must take care or you must be careful is your moral responsibilities that is called sila anugaita. Also der erste anugaita das ist, dass wir uns um die ähm, moralischen ähm, Verantwortungen kümmern und das heißt immer, dass man die Silas, die sogenannten Sittlichkeitsregeln einhält. That is why at the beginning of this retreat we all came to the norm of eight precepts as the least morality. Also deswegen haben wir zu Beginn des ähm, Retreats haben wir die acht Sittlichkeitsregeln ähm, abgelegt, ähm, so dass wir das als ähm, Grundmoral hier als Basis hier einhalten. So we have to take care about these moral precepts or <coughs> morality as a group as well as an individual. Und diese Sittlichkeitsregeln, da müssen wir uns kümmern, und zwar als ähm, Gruppe, äh, zusammen, gemeinsam, aber auch als Einzelperson. And then the second Anugaita, the second way of facilitating is listening to Dhamma. Und der zweite Anugaita, das ist ähm, dieses Dhamma ähm, zu vermitteln, ist, dass man dem Dhamma zuhört. That is called Sutta Anugaita. Und das wird als Sutta Anugaita bezeichnet. And then the third one is Sakacha Anugaita, that is discussions or interviews with uh, meditative people. Und das dritte ist sakaccha algaita sakaccha sakaccha algaita und das ist, dass man ähm, da Diskussionen ähm, lauscht und ähm, Meditationen ähm, also macht mit äh, meditativen Leuten. All the, the, these three, the Sutta Anugaita theoretical understanding, sorry, mor morality, silanugahita, and listening and discussions must be in a current, active way in your meditative life. Also diese drei, die wir bislang ähm, jetzt angebracht haben, ähm, also das, das ähm, erste ist, dass man die Silas, also die Sittlichkeitsregeln ablegt. Das zweite ist, dass man ähm, dem Dhamma zuhört. Und dann das Dritte ist, ähm, dass man ähm, diesen Diskussionen folgt, also dass das auf ähm, meditative ähm, Art und Weise geschieht. In only individually we can go for the third, fourth anugaita that is called samatha anugaita, concentrate or focus upon one thing. Third anugaita is samatha anugaita, focusing on one object. Okay, und das nächste ist dann, ähm, dass man sich auf ein Objekt nur konzentriert. And when that is happening, Silanugaita, Sutanugaita, Sakachanugahita, Samatanugaita, then only the Vipassana Anugaita can takes place. Und wenn das geschieht, wenn all diese Dinge zusammenkommen, dann ähm, kann auch ähm, erst das Vipassana Anugaita dann ähm, passieren. They are also happening in a dependent origination way. Und das passiert dann auch auf ähm, abhängig, äh, abhängige Ursprung, also ähm, dass das geschieht, entstehen. abhängige Entstehung, dass das passiert. So with that understanding, now we are going to uh, learn the analysis of this dependent origination, namely Patisampada Vibhanga. Und auf diese Weise werden wir das lernen, ähm, wie diese abhängig äh, wie das ähm, passiert. And I am not going to take much time on the theoretical part of the dependent origination. I would like to analyze and go in detail how does it apply into our meditative life. Also ich werde da nicht so direkt reingehen, was das da mit der ähm, abhängigen Entstehung da auf sich hat, sondern ich werde da mehr reingehen, ist, wie da die direkte Anwendung in der Praxis in unserem Alltag geschieht. <coughs> So I would like to see today the relationship between the first the ignorance and the last one jara marana soka parideva dukkha domanasa the relationship between your own ignorance and your own suffering also ich möchte da heute darauf eingehen, auf ähm, diese Unwissenheit und dann auf die Beziehung ähm, dessen, was die Unwissenheit und dein eigenes Leiden, wie die in Zusammenhang stehen. It's a distance relationship with your own ignorance and your own suffering. Das ist eine ähm, Beziehung auf Distanz mit deiner eigenen Unwissenheit und deinem eigenen Leiden. if you do not know that very simple thing, you will attribute your suffering to some other person or some other place or some other time. Und wenn du das nicht weißt, wie das zusammenhängt, dann wirst du das, dein eigenes Leiden auch einfach um, einer anderen Person geben, an einem Ort oder einem, einer, einer anderen Sache. That very ignorance, that very miss the absence of knowledge work in two ways. Also diese ähm, Unwissenheit, dieses Mangel an Wissen, das ähm, funktioniert auf zweierlei Art und Weise. First thing is simple unknowing. You don't know your ignorance is the root cause for your own suffering. Das eine ist, das ist einfach ein, du weißt es nicht. Ähm, du aus deiner Unwissenheit heraus, da sorgst du dafür dein eigenes Leiden. Du weißt es nicht besser. The second part is uh, misperception. You have wrong views that my suffering is due to him or her, my suffering is due to th this place or this time. That misunderstanding is the second way of ignorance. Und eine zweite ähm, Möglichkeit von Unwissenheit ist, ähm, dass du das ähm, anderen zu erkennst, dass du sagst, das liegt an der anderen Person, dass ich leide oder das liegt an einem anderen Ort oder das liegt an der anderen Zeit, deswegen leide ich. So that in Pali we call Appatipatti Avijja and Michha Patipatti Avijja. Also auf Pali heißt das so. So Appatipatti Avijja means you simply don't know. Und das heißt einfach, du weißt es nicht. The second part Michha patipatya vidya, you have misconception, therefore you have no necessary, you don't feel to learn what is truth because you have misunderstanding. Der zweite Teil ist einfach die falsche Auffassung. Du hast da kein ähm, Verstehen davon, äh, was ist die Wahrheit und ähm, deswegen bist du dann am Leiden. Appatipatya vidya, simple unknowing, we can reduce, we can eliminate by teaching. dieses einfache, diese einfache Unwissenheit, das Nichtwissen, das, das können ähm, wir, das können wir ähm, durch die, die, Lehre dann ändern. We call theoretical understanding or book knowledge. Und das nennen wir dann theoretisches äh, Verständnis oder eben das Buchwissen. But Micha Patipatya Vijaya is the most complex one that cannot be erased unless otherwise you know you have Micha Patipatya Vijaya. Aber das Zweite ist, das äh, Komplexeste, äh, ähm, weil das kann nicht einfach so ausgelöscht werden, es sei denn, du bist dir dessen bewusst, dass das bei dir der Fall ist. So that is due to our perversions, due to our cheating nature. So one has to be very simple, one has to be very honest, one has to be very open in order to, under in order to understand one's own misperception das liegt einfach an unserem eigenen Wesen, dass wir uns da selbst täuschen und da auf, dem, auf Abwägen unterwegs sind. Deswegen ähm, muss man da sich selbst gegenüber sehr ehrlich sein, dass man da versteht, ähm, was da los ist und sich dessen bewusst wird. In der retreat, we have no assurance that we can give and we can reduce the michapatipatya vijja, but we try our best is to reduce The Avidya, first one. Also im Retreat, da haben wir also nicht die Gewissheit, dass wir das zweite da ähm, reduzieren können oder ändern können, aber ähm, wir arbeiten daran, dass wir eben praktisch da, den, das erste, dass wir das ähm, ändern und reduzieren können. So one has to be very, one has to start the retreat with open-mindedness and uh, honest. Also man muss wirklich bereit sein, man muss das mit ähm, einem offenen Geiste beginnen und mit Ehrlichkeit. So that is why the Buddha, before giving the sutta, he says, I am going to give you a profound thing. Listen carefully, keep it in your mind. Now I am going to preach. Deswegen sagt der um, ähm, Buddha zu Beginn der Suttas, um, ähm, um, ähm, euch da ganz sorgfältig zu und ähm, behaltet das bei euch im Geist, äh, im Gedächtnis drin und jetzt ähm, werde ich die Lehrrede geben. So if you are listening with bewildered mind, if you are listening with your Michapatipati misconception intact, whatever the Buddha going to teach will never going to give, going to avail any kind of benefits. Wenn ihr da mit verwirrtem Geist zuhorcht oder eben ähm, mit dieser falschen Auffassung, die ihr ganz fest da in euch drin habt, ähm, dann wird das, was der Buddha vermittelt, nie bei euch ankommen können. So therefore, individual preparedness is 50% of the value. Deswegen ist diese individuelle ähm, Vorbereitung, das Vorbereitetsein, das ist 50 ähm, Prozent ähm, des Wertes. So therefore one has to be prepared right from the beginning all the sufferings are due to my own ignorance. Also man muss einfach von Anfang an schon vorbereitet sein, dass ähm, das ganze Leiden, ähm, dass das ähm, von mir selbst da ausgeht. That's the one the Buddha divided into 12 parts to show the relationship between the ignorance and this suffering. Und dann hat es der Buddha in zwölf Teile unterteilt, um ähm, diese Beziehung aufzuzeigen, den Zusammenhang zwischen der Unwissenheit und dem Leiden. The last lap, the, what the Buddha mentioned is Jara, Marana, Soka, Parideva, Dukkha, Domanasa. We need no any kind of elaboration because that is what we call the day-to-day -day suffering. Und das ähm, Letzte, was da der Buddha dann noch aufgezeigt hat im letzten Abschnitt, ist, ähm, wir müssen das Ganze gar nicht ähm, weiter ähm, ausführen. We need no elaboration. No. No. Because it is well understood, we are in suffering. Ähm, also wir brauchen das Ganze nicht noch weiter ausführen mit dem Leiden, weil das ist schon ganz klar, dass wir eben im Leiden drin sind. So whether we are in the West or East, whether we are young or middle age or old age, whether we are rich or poor, whether we are learned or not, suffering is at flat rate. Ob wir im Osten oder im Westen sind, ob wir gelernt sind oder ungelernt, ob wir jung oder alt sind, das ist egal, wo oder wie wir herkommen, wir sind im Leiden drin. So if you do not know this, we in Eastern people think Western people are better off, they are rich, they are happy. But when you come to the West, they can, we can see They are also not in the happiness. Sometimes they think the secret is in the eastern countries. Also wenn man das nicht weiß. Also häufig ist es so, dass die ähm, den östlichen Ländern meinen im Westen, ja, die sind überhaupt nicht im Leiden drin, die sind ja reich, die haben alles. Aber das, äh, das ist nicht der Fall. Die sind genauso am Leiden und deswegen suchen sie dann im Osten ähm, nach irgendeiner Lösung, dass es denen dann besser geht und die Weg aus dem Leiden rausfinden never the human being attribute their suffering ever to the ignorance, instead they are finding a outside sources. Also es ist nie so, dass der Mensch ähm, das eigene Leiden seiner eigenen Unwissenheit ähm, da den Grund ähm, dafür gibt. Ähm, das ist immer so, dass die da im Außen danach suchen, wo denn das Leiden herkommt und wer daran schuld ist this outwardly searching or <clears throat> extrovert searching is what you call the worldly knowledge. Und äh, diese Suche im Außen und dieses nach da im Außen, draußen nach irgendwas suchen, das ist dieses ähm, weltliche Wissen, worldly. So whenever you understand, believe the whole suffering is due to my ignorance, then you will start inside, that is searching inwardly. Und sobald du dann weißt, um, ähm, dass das eigene Leiden, das um, ähm, liegt um, ähm, an meiner eigenen Unwissenheit, dann wirst du anfangen, dann nicht mehr im Außen, sondern im Innen danach zu suchen. The methodology is the same, whether you explore outside or inside, So therefore one has to clearly understand each and every moment whether you are outwardly or inwardly. Und die Methodologie, die ist die gleiche, also man muss das einfach verstehen, wie das funktioniert, egal ob man im Außen da schaut oder im Innen. In a retreat what we are going to do is using our methodology we learn for outwardly try to use them is inwardly that is why we call insight knowledge. Und im Retreat ist das genauso. Also wir versuchen da was zu finden, wie das vom, vom Außen, wie das funktioniert, aber deswegen ähm, gehen wir nach innen und deswegen nennen wir das, das, diese, das Einsichtswissen. Um, I would like to cite an example in order to see our misunderstanding on this inwardly and outwardly searching. Und ich möchte da gerne mal ein Beispiel anbringen, damit wir da wirklich äh, mal sehen, was da für ein Missverständnis da ist mit diesem Suchen im Außen und im Innen. In the civilized world, each and every death should have a proximate cause in ja. to write a death certificate. In der zivilisierten Gesellschaft sollte es so sein, dass jeder Tod irgendwie eine bestimmte Todesursache hat, sodass da sozusagen die Todes-, die Sterbeurkunde ausgestellt wird. This situation became compulsory when the allopathic meditation came into being. Also diese, ähm, die, das Ganze ist dann Pflicht ähm, geworden, als die Meditation ähm, daherkam. So therefore, even if you are died, if the doctor is not certifying, you are not dead. Also es ist so, selbst wenn du ähm, gestorben bist und wenn der Arzt da sozusagen nicht zertifiziert ist, dann bist du eben nicht tot. And if you even if you are dead, if you even if you are live, live, if the doctor says you are dead, you must be put into um, um, the mortuary. So, also selbst wenn du dann noch nicht tot bist, aber der Arzt sagt eben, okay, der zertifiziert das jetzt als dessen, dass du tot bist, dann musst du eben in das Leichenschauhaus gebracht werden. In my life I know people came out from the mortuary and again, living in a successful living. Also von meinem Leben her, ich habe davon erfahren, das sind Leute, die sind wieder aus dem Leichenschauhaus äh, rausgekommen und die haben dann wohl dann weitergelebt. And then you can make a social survey and see all the death certificates and find a reason for the death. And you can see different diseases, accidents and uh, uh hereditary diseases and kind of thing. And you can accumulate never ever no, no one will write reason for death is the birth. Und dann kann man da mal eine Studie, eine Gesellschaftsstudie äh, machen und sagen, okay, äh, dann ist die Person gestorben, das ist ein Unfall gewesen, dies und das, was, äh, das war eine Erbkrankheit vielleicht, aber man wird niemals dahin kommen zu sehen, dass die Ursache für den Tod die Geburt gewesen sei. So it is uh Uh, something to be laughed. When we are mentioning this, people start laughing. Venerable Katakurunda Jnanananda says, it's a profound fact is there. Even the Buddha Vipassi, when he start his inquiry, this is the starting point to understand what the root cause for death. Also es ist ähm, so, ja, wenn man zu diesem Thema kommt, dann fangen die Leute an zu lachen. Und ähm, aber das ist so, wie eben ähm, der Buddha auch anbringt. Buddha Vipassī. Also, also der, der Buddha, der vorher war, der frühere Buddha, der das ähm, entsprechend gesagt hat, dass das ähm, der, der Grund für den Tod sei. So, when and where you to understand, you are bound to die as far as you are birth, born. Also es ist einfach wichtig zu verstehen, dass es, solange du zur Welt kommst, dann wird es auch so ähm, sein, dass du äh, dann auch irgendwann sterben, sterben wirst. Even you search, even you find approximate cause like malaria, diabetes, whatever, all harm is perception. <clears throat> also auch wenn du da irgendwie so eine Ursache findest, ob das Malaria ist oder irgendwelche Krankheiten, was auch immer da auftaucht, aber das ist eben eine falsche Auffassung. Searching for this kind of thing, we become eccentric. We become utterly engaged and we utterly lose the point. Nachdem wir da auf der Suche sind nach solchen Sachen, da werden wir ganz und gar exzentrisch und äh, dann ist es so, dass wir den Punkt an dem Ganzen total verlieren. So as we Buddhists, so as we are practitioners, at least we must give some rooms for this stark truth. We, whenever someone died, the fruit cause, inevitable cause is the birth. Also wir müssen dem Ganzen wirklich etwas Raum gehen als Praktizierende oder als Buddhisten, wie man, man das nennen mag, ist, dass wenn eben jemand stirbt, dann ist diese Grundursache, dass die Person auch geboren worden ist. And uh, one day one uh, foreign monk living in Sri Lanka, came to Colombo to work his visa application. Also eines Tages ist ein ausländischer Mönch, der ist nach Colombo ähm, gekommen, um da seinen Visa-Antrag äh, das hinzukriegen. Knowing that one lady uh, invited that particular monk, please, when they come to our house for your lunch dana. Also da war eben eine Dame, die hat den Mönch eben eingeladen in das Haus bei denen und hat gesagt, bitte, werter Mönch, ähm, kommen Sie hier zu uns und äh, zum Dana, zum Mittagessen. And the neighboring lady, also young mother, also came to know and she has told the housewife, please give me also a chance to see the Bhante and offer some dana on that occasion. Und die Nachbarsfrau, die hat dann eben auch äh, zu der gesagt, ja, bitte, das, ich hätte da auch bitte gern die Chance, da, dass ich dem Mönch auch ein wenig Mittagessen als Dana geben kann. And at the end of the Dana, the particular monk has given a little sermon as a traditionally to uh, thanksgiving and anumodana, the sharing of merits. Und ähm, am Ende des Danas war es dann so, da hat dieser Mönch dann eben so eine bestimmte ähm, ja, Predigt dann abgehalten und äh, um da also die, um davon zu reden, was das heißt, um diese Verdienste zu geben. So then the, the neighboring housewife started talking after the distinct Bante, I had a child at a very young age while she was playing, all of a sudden accidentally died. I am desperately unhappy. So then onward, I am not, not doing any job, but doing this kind of meritorious deeds and weight. Also es war so, irgendwann hat diese eine Dame, die fing dann an mit dem Mönch dann zu reden, hat gesagt, Bante, es war so, irgendwann, ich hatte ein Kind und einfach beim Spielen ist das Kind dann einfach ähm, per Zufall ganz plötzlich gestorben und, und seitdem mache ich all diese Sachen und versuche so viel wie möglich Verdienste zu machen und ich äh, tue alles, was da möglich ist. And then the, that lady asked the monk Bante, monk Bante, is it due to her karmic forces or is it due to an accident or is it due to doctor's mistake? What is the cause for this death? Und dann hat eben diese Dame den Mönch gefragt, Bante, was ist da der Grund? Ist es ein Unfall gewesen? Hat war das äh, Karma oder war das einfach per Zufall, was, was ist, woran liegt das, was da, äh, wieso, äh, was ist die Todesursache? She was utterly crying and she was telling with wholeheartedly to console her and tell me why such a thing happened to such an unknown young baby and I am so much suffering. Und sie hat dann von ganzem Herzen sie hat da geweint und hat das einfach rausgebracht. Hat also gesagt, ich, ich möchte das einfach wissen, warum ist das so einem jungen Baby, diesem kleinen Mädel, warum ist das dem passiert, dass dieser Tod so früh eingetreten ist? So the monk after listening, everything attentively told, she, she died because she was born. Und der Mönch hat da ganz genau zugehört und danach hat er dann eben zu ihr gesagt, sie ist gestorben, weil sie geboren worden ist. And the mother was not happy with the answer. Und mit der Antwort war die Mutter gar nicht froh. I think no one will be happy. Also ich denke mal, da wird niemand froh drüber sein. You no one happy to understand everything happening because of the dependent origination. Everything we are talking in between is nothing but the misperception, gossip. Also ich denke mal, da wird keiner froh darüber sein, das äh, zu erfahren, dass all das daran liegt, äh, an dieser bedingten ähm, abhängigen Entstehung. Ähm, und äh, dass all das, was dazwischen, zwischen Geburt und Tod eben passiert, das ist einfach aufgrund unserer falschen Auffassung und das ist eben Klatsch einfach. So truth is very bitter, very difficult to accept it. But instead appreciating gossiping is not a wise thing. Also das ist die Wahrheit dessen und es ist echt schwer, das Ganze zu verstehen, aber in der Zwischenzeit dann diesen ganzen Klatsch und Tratsch und das zu machen, das ist gar nicht weise. So that is what you call storytelling and fabrications. Und das bezeichnet man als Geschichten erzählen und aus der Luft greifen. So that is why the film industry, that is why the novel, novel uh, book writing, talking, everything is just gossiping, just storytelling, just fabrications. Deswegen hat die Filmindustrie und all die ganzen Romane, die geschrieben werden, und die Bücher, das ist all das, äh, das ist nicht als Klatsch und Tratsch und Geschichtenerzählerei. So, this is the bitter facts regarding the death and becoming old age, becoming sick, and uh, lamentation, pain, despair, everything, we feel like talking with others, we feel like searching outside, but we must keep rooms to understand it is happening due to cause and effect, and root cause is my ignorance. Und das sind diese bitteren Fakten, dass die Tatsache ist, wir werden älter und dann werden wir krank und da kommen Schmerzen und dies und das tut weh, aber wirklich zu verstehen, dass diese Ursache, die Wurzel des Ganzen wirklich darin zu finden ist, in meiner eigenen Unwissenheit. That is what in Pali we call Jati Pachya, Jara Marana. Und auf Pali heißt das dann so, so jati is the root cause for jara marana. The birth, birth is the root cause for death and uh, disease. Also äh, Geburt ist äh, diese Wurzel ähm, Ursache, die Grundursache für den Tod und die Krankheit. And when the when when the medical science going to accept this fact? Und Wann werden die Mediziner diese Tatsache akzeptieren? Never. Niemals. Then they, then, then they can't make money. Und dann können sie ja kein Geld verdienen. The truth is so close and you see the way we are rotating right round and therefore we yogis when we are practicing of course we have to accept the conventional truth but keep rooms for this bitter fact. die Wahrheit, die liegt so nah und wir sind da ständig im Kreisen, immer wieder Kreisen, aber wir Yogis, wenn, natürlich müssen wir die herkömmlichen ähm, Dinge da akzeptieren, aber behaltet da wirklich auch Raum für die ähm, bitteren Tatsachen. If you can find a group, if you can find a like-minded people, we feel so happy, we feel so familiar. Wenn ihr eine Gruppe finden können und mit Gleichgesinnten zusammen sein können, dann ähm, fühlen wir uns so glücklich. So don't expect that kind of a thing in society at large. Also erwartet das wirklich nicht in, in den Maßen in der Gesellschaft, dass ihr das da findet. Besides that, we have no any uh, negative thinking regarding the society at large. Also außerdem, da haben wir keinerlei negative ähm, Denke, was die Gesellschaft und den Massen her angeht. Buddhism is not antisocial. Buddhismus ist nicht gegen die Gesellschaft. As far as you become socialized, as far as you get engaged, your the noble quest to understand the inwardness will be distracted solange äh, du da sozialisiert wirst, also dass du dir einfach da klar wirst, ist, dass dieser Weg nach innen, dass das da eben verwirrt wird, dass da eine Ablenkung da ist. So therefore, yogis must understand how much we appreciate solitude living versus the, the social living or uh, socialization deswegen müssen wir Yogis verstehen, ähm, dass dieses Leben so in dem Alleinsein, in der Einsamkeit ähm, für sich, ähm, dass das, wir das sehr schätzen und dass das was eben ganz anderes ist als dieses sozialisierte Leben in der Gesellschaft. So therefore, whenever you get the bodily solitude, whenever you get the distance from the dear and near ones, That is, we call the starting point to understand the solitude life. Also sobald du eben diese ähm, Chance hast, da in, ähm, allein ähm, zu sein von deinen Lieben, den Leuten, die äh, dir nahestehen, ähm, das ist dann eben dieser Beginn, it's the beginning of the Solitude also, Life. Also das ist das, der Anfang von diesem um, ähm, Weg des um, ähm, Einzelgängers im Alleingang. So each, individually each of us calculated and managed to get this retreat. Also wir alle, jeder einzelne von uns, der hat das eben entsprechend berechnet und hat das eben geschafft, jetzt eben hier bei diesem Retreat um, ähm, da sein zu können. And that is to get the physical solitude. Und das heißt einfach, dass man da eine physische um, ähm, Einsamkeit um, ähm, herstellen kann. So when once we come into the retreat, see how much we are happy to socialize again. Und dann, sobald wir im Retreat drin sind, dann seht mal, wie froh wir dann sind, dass wir schon wieder dann mit anderen zusammen sein können und uns wieder sozialisieren können. So this is related to your ignorance. Und das äh, steht in Bezug ähm, zu eurer Unwissenheit. So whenever we are pointing it out, it appears like a personal hint or personal uh, criticism. Also wann immer das so aufgezeigt wird, dann wird das persönlich genommen, dass das so ein persönlicher Hinweis ist oder eine persönliche Kritik. So we, therefore it is difficult of course directly coming from the social life to be completely solitude, I accept. Also es ist natürlich schwierig, da aus dem Leben aus der Gesellschaft zu kommen und dann ganz und gar da in, äh, als Einzelgänger allein sein zu sein, das akzeptiere ich schon. And, but one must understand, once we earn this solitude life, if we are not appreciating, it's utter wastage of time. Also wir müssen wirklich verstehen, sobald wir ähm, das verdienen, dass wir da hineinkommen in dieses Leben im also als Einzelgänger, im Alleinsein, wenn wir das nicht schätzen, dann ist das echt eine Zeitverschwendung. The Buddha mentioned in the uh, yet another sutta, if you are not appreciating this solitude life, that means you are inviting problems from the socialization. Also Buddha hat das auch in einem anderen Sutta noch erwähnt, wenn du das nicht schätzt, dieses Leben, Alleinsein, ähm, dann äh, lädst du da entsprechend Probleme von der Sozialisierung in der Gesellschaft mit ein. So whenever you get this solitude, at least the physical solitude in Pali called Kaya Viveka, if you are appreciating that very solitude, that you are advancing in your insight as well as in uh, mindfulness. Also wenn du diesen physischen, dieses Alleinsein in der Einsamkeit, wenn du das bekommst und dann ähm, schätze das wirklich auch und ähm, gehe das Ganze dann auch im Inneren dann mit Achtsamkeit. So retreat by retreat, day by day, you have to assess how much you appreciate your physical solitude, that is your advancement in your meditation. Also Retreat für Retreat und Tag für Tag. Du möchtest das entsprechend dann einschätzen, ähm, wie sehr du das ähm, schätzt, dieses Alleinsein haben zu können. Und das ähm, entspricht dann deinem Fortschreiten in deinem meditativen Leben. Otherwise, the meditation retreat will be a holiday camp. Ansonsten wird das meditative Retreat so zum Urlaubscamp. So we must not do that. Das sollten wir nicht tun. Always try to appreciate your physical solitude in order to promote this physical solitude the Buddha says, confine your attention to your posture. Und ähm, versuche immer ähm, da die Konzentration zu legen auf dein physisches Alleinsein, auf diese physische Einsamkeit. Und Buddha sagt, dass ähm, du da in dem Fall, dass du deine Aufmerksamkeit auf deine Körperhaltung ähm, legen sollst. I am, I am summarizing again whenever you come to the sociali socialization, when you come to the physical solitude, kaya viveka, promote it by being attentive, being mindful to your posture. Also ich fasse das Ganze nochmal zusammen. Wenn du ähm, aus äh, ähm, der Gesellschaft kommst und du ähm, trittst dann ein in dieses Alleinsein, äh, dieses physische, dann ähm, achte da ganz bewusst darauf, ähm, gib da Achtsamkeit ähm, mit rein und deine Aufmerksamkeit, die Bewusstheit, dass ähm, du die auf die Körperhaltung hältst. So if you are successful, if you find the advancement, day by day you will be, you will be your best friend. Wenn du erfolgreich bist, wenn du da ein Fortschreiten ähm, hast, dann wirst du ähm, Tag für Tag dann äh, das äh, haben und dann auch Erfolg damit haben. So you will, whatever the posture, you feel contented, you will happy, you are with full of love to yourself. Und welche Haltung ähm, du da auch immer gerade hast, du wirst dich da glücklich fühlen und du wirst da zufrieden sein und voller Liebe für dich selbst. This is much more important than becoming a Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arhat. How much you spend the time here and now happily with your posture. Das ist einfach viel wichtiger, als äh, zu entscheiden, dass du das Otapana oder welche anderen höheren da erreichst, sondern es geht einfach darum, dass du da glücklich ähm, bist und, und zufrieden ähm, mit deiner Körperhaltung. So bring that fact to the meditative life. When you go for sitting meditation, make yourself at most comfortable and be aware that you're comfort. Also bringe ähm, diese Tatsache einfach mit in dein meditatives Leben rein, dass du, ähm, dass dir das angenehm ist, dass du dich wohl fühlst dann mit deiner Haltung und dass ähm, du dir dessen entsprechend bewusst bist. That's why the Buddha says after his long experimenting, sit comfortable way, keep your upper part of your body erect and relaxed and be aware of your relaxation be aware of your symmetrical uh, balance sitting and this comfort that's the gateway to nibbana Deswegen sagt der Buddha, ähm, sei dir einfach bewusst deiner Körperhaltung, also der Oberkörper, dass du da atmest und ähm, gerade aufrecht und ähm, dass du dich da entsprechend drauf ähm, fokussierst, auf das Ein- und das Ausatmen und ähm, fühl dich dabei wohl und sei entspannt und das ist das Tor zum Nibbana. So to make the situation more simple, I would say, in order to facilitate mindfulness. Und um das äh, Ganze noch etwas einfacher zu gestalten, ist, ich würde sagen, um ähm, die Achtsamkeit ähm, zu vermitteln, you have to sit comfortably and you have to aware that uh, you are not walking you are not standing you are not sleeping as far as you know you are sitting you are on the way to Da musst du einfach bequem sitzen und du musst dir dessen bewusst sein, dass du nicht gehst, dass du nicht stehst und dass du nicht schläfst und auf dem Wege dessen, da bist du auf dem Weg zum So day by day if you feel more time you spend with here and now, even with daydreaming, even with pain, even with sounds, if your uh, be here and now is increasing, you are definitely advancing in your meditation life, meditative life. Also wenn das so ist, dass du Tag für Tag einfach immer mehr Zeit in Hier und Jetzt ähm, verbringst, ähm, selbst wenn du da am Analysieren bist oder du bist mal wieder am Tag träumen oder sonst was, aber je mehr du darin fortschreitest, Hier und Jetzt zu sein, umso mehr schreitest du auch eben fort dann in deinem meditativen Leben. When you are in walking meditation, uh, if you know that I am not sitting, if you know that I am not standing, if you know that you are not sleeping and lying down, that is the beginning of the walking meditation. Und wenn du in der Gehmeditation bist und bist dir dessen bewusst, dass du nicht sitzt, dass du nicht stehst, dass du nicht schläfst, dass du nicht liegst, das ist ähm, der Anfang und dir dessen ähm, bewusst zu sein. You may be distracted by sounds, you may be distracted by thoughts, you may be distracted by pain, but make sure within the walking meditation time your acquaintance with your walking posture is increasing. That is what we call the progress. Und du bist ähm, da vielleicht von Geräuschen abgelenkt, von Gedanken oder irgendwas, was da reinkommt. Aber mit der Zeit wird das immer mehr ähm, dann fortschreiten. Und das ist das, was wir im meditativen Leben dann auch als Fortschritt bezeichnen. So to make that more efficient, to make that me more one-pointedness, to make that me concentrated only, the breathing in sitting, left and righting in the walking is necessary um das ähm, effizienter zu gestalten und mit dem Atmen und so weiter. Und da ist das mit dem Gehen, mit links und rechts, das ist einfach auch notwendig. But unwantedly giving attention for this detail don't disturb your awareness to the posture. Also wenn du da ungewollt dann die Aufmerksamkeit auf diese, Einzel auf diese Einzelheiten richtest, lass dich da nicht davon ähm, durcheinander bringen, dass du äh, da weiterhin eine Aufmerksamkeit auf die Haltung richtest. So I'm stressing again the same point when you, once you sit. If you know you are sitting, don't go in search of breath. Also ich betone das ähm, nochmal erneut. Also wenn du sitzt, wenn du dir dessen sehr wohl bewusst bist, dass du sitzt, dann suche nicht nach dem Atem. Whenever mind is going out for sounds, thoughts and pain, at that time only you make use the breath as a pivotal point or benchmark. Otherwise, just be aware I am sitting. Wenn der Geist anfängt herumzuschwirren wegen Gedanken oder Geräuschen oder Schmerzen oder sonst was, das ist dann der Zeitpunkt, wo du den Atem nutzt, um wieder zurückzukehren. Aber ansonsten ähm, das spielt das nicht ähm, weiter die Rolle und du hältst einfach den Fokus. Otherwise, if you are worrying about not having in breath and out breath will be another soka parideva dukkha domanasa creating unwanted suffering by meditation. Denn ansonsten, wenn du dir dann Sorgen machst, ob du denn jetzt richtig atmest ein und aus, dann wird das noch weitere Probleme verursachen und ähm, dich stressen und dann wirst du unnötiges Leiden hervorrufen und zwar durch die Meditation. That is called iatrogenic effect, that is called due to the disease, due to the medicine not due to the germs. Und das ist dann das, äh, dass das aufgrund der Medizin dann passiert und nicht aufgrund der Bakterien. The present day meditative world is sick of iatrogenic effects. Äh, ein Großteil einfach der meditativen ähm, Welt, die sind krank und zwar allein durch diese mechanischen ähm, Wirkungen go into go in search of detail and forget if the gross thing, easy thing, direct thing, humble thing. Und die suchen da nach allen möglichen Einzelheiten und vergessen dann das große Ganze, das was da eigentlich da ist. So this direct thing, the innocent thing, simple thing, one can teach. But if they're not going to accept it due to misperception, that disease cannot be cured. Also das Einfache und dieses Unschuldige und auch diese, diese Demut, also das ähm, kann sehr wohl vermittelt werden, aber wenn da eben kein Wille da ist und aufgrund der Unwissenheit und ähm, dann ähm, ist da nichts zu machen. The simple teaching is very easy with children. Das also die einfache Lehre ist sehr, sehr einfach ähm, für Kinder auch. Because they don't have misperception. Weil die keine falschen Auffassungen haben. More you become elderly and learned and acquired, that means you are full of misperception, very difficult to introduce the simple fact. Je älter du dann wirst und du lernst immer mehr, umso voller bist du dann mit diesen ganzen falschen Auffassungen und das ist ganz schwierig, das dann wieder loszuwerden. So therefore it says to be a successful meditator, you must understand the beginner's mind. Und deswegen sagt man, um da erfolgreich äh, im Meditieren zu sein, dann muss man wirklich den Geist eines Anfängers haben. So without being a be beginner's mind, without you do not know how to be with here and now, if you are asking how to get sotapanna, and how to manage in the death point or how to manage in disease point is impossible. Denn das ist unmöglich, ohne dass man da in diesem Geiste des Anfängers ist, wenn man da ständig die Fragen stellt, ja, wie komme ich denn da in den Strom eintritt, wie erreiche ich Sotapanna, wie ähm, ist mit dem, was hat das mit dem Tod oder dem auf sich, dann ist das unmöglich, wenn das nicht in diesem einfachen ähm, Geiste des Beginners ist. So you have to be first thing the first. Also das erste muss eben zuerst sein. So if you are going to go for detail before before before making the first thing straighten, uh, then it is your ignorance. Wenn du dich da schon auf die Einzelheiten einlässt, bevor du das erste auf die Reihe gekriegt hast, dann ist das eben deine Unwissenheit. And ignorance also don't acquire, don't claim as mine. Understand it as a dhamma, it is a, it's a principle. So don't get uh, disheartened, but instead try to reapply it and try to be open-hearted and accept the fact and your meditation will be completely different than onward. Mit der Unwissenheit versuch das da nicht als deins zu beanspruchen, sondern bleib da einfach offen, begegne äh, dem Ganzen und ähm, mit dieser mit offenem Herzen und dann wird deine Meditation da entsprechend auch erfolgreich sein können. That part is called uh, de-learning, deconditioning. Und das nennt man ähm, dann Dekonditionierung und ein Verlernen. That is very difficult to expect from a retreat. Und das ist wirklich sehr schwierig, das Ganze von einem Retreat zu verlangen. Only we are trying to give facts and keep that issue open for individual to uh, reconsider wir versuchen da einfach Tatsachen zu vermitteln und wir, ähm, so dass dann ähm, die einzelnen Personen dann offen gehalten werden kann, so dass sich diese Erfahrung dann vertiefen kann und weitergehen kann. So the Patisamupada or dependent origination, in order to understand the Patisamupada, first and foremost thing is reductionism, reduce the Patisamupada to one single point and understand it then you can understand the macro model. Also um diese bedingte Entstehung wirklich verstehen zu können, da ist es wichtig, ähm, sich da auf diesen einen Punkt ähm, fokussieren zu können und sich da nicht in den ganzen Einzelheiten zu verlieren. Und dann kann man wirklich das große Ganze verstehen im Makrokosmos. This is the reductionism now the scientists understand. So they go in reduction Buddhist also the exactly the same methodology. So therefore when you are sitting, don't worry about walking, don't worry about standing, don't worry about lying down, don't worry about the household thing. Try to be sit. Und es geht wirklich um die Reduktion, die Reduzierung und das ist was, was die Wissenschaftler inzwischen auch anerkennen. Daher ganz einfach, wenn du sitzt, dann mach dir keine Sorgen ums Gehen oder ums Schlafen oder ums Liegen oder um den Haushalt oder sonst was. So when you are walking and sitting, if you can reduce, if you can delimit, sitting is such, not walking. When you are walking, this is walking, not sitting. That kind of uh, discrimination is helping reductionism. Also wenn du das entsprechend unterscheiden kannst, dass wenn du dann sitzt, dass du sitzt und nicht gehst und wenn du gehst, dass du dann gehst und nicht sitzt, dass diese Art von Unterscheidung, das ist diese Reduktion, die dann dieses Fortschreiten bewirkt. Once you develop the sharpness, you can, with the sharpness you can see how is the in-breath differ from the out-breath. Sobald du dieses entsprechend schärfst, dann kannst du das entwickeln und schauen, wie das Einatmen sich unterscheidet vom Ausatmen. If you can't discriminate, I am sitting and not walking, or if you can understand I am walking, not sitting, how can you proceed with that grossness of your mind? Wenn du das nicht unterscheiden kannst, ich sitze und gehe nicht und ich gehe und ich sitze nicht, wie kannst du da das dann weiterentwickeln im Geiste, wenn du das von Anfang an schon so nicht verstehst? Whenever you go for this reductionism to a tiniest most part, space-wise or thin most time slicing, your mindfulness becomes sharper, and your sharpness in wisdom is increasing. Wenn du das Ganze reduzierst und, zwar so auf um, ähm, den Punkt, dass du das entsprechend unterscheiden kannst, um, ähm, dass Sitzen nicht gehen ist und gehen nicht sitzen, dann, kann, dann wird deine Achtsamkeit entsprechend um, ähm, geschärft und dein Geist wird geschärft. This is called thin slicing of time and one-pointedness. Und uh, das ist ein also ein dünnen Schneiden von der Zeit und eine, einen, sein Fokus auf also einen Punkt. So this thin slicing of time and the one-pointedness is not a birthright. You don't have from the birth, you have to train. Also dieses dünne Schneiden von der Zeit und diesen äh, Fokus auf einen Punkt, das ist kein Geburtsrecht, das ist etwas, was man trainieren muss. But each and everyone has the possibility, the potential. Aber jeder Einzelne hat das Potenzial, der hat die Möglichkeit. That Buddha believe each and everyone, but individually individuals don't believe. Aber das ist das, was ähm, Buddha geglaubt hat, aber die einzelnen Personen, die glauben das nicht. So if you believe Buddha, believe that you have the potential, believe you have the possibility, but follow the methodology of the Buddha. Wenn du also dem Buddha glaubst, dann glaube auch dann, dass du äh, diese Möglichkeit hast, dass du dieses Potenzial hast und äh, diese Methodologie entsprechend zur Anwendung zu bringen. So more and more you learn the art of thin slicing of time and more and more you learn the art of one-pointedness. This is the measurement for your mindfulness in growth. Je mehr du das lernen kannst, dieses Dünnschneiden der Zeit und diesen Fokus auf den einen Punkt zu lesen, umso mehr ähm, wirst du dann fortschreiten können und wachsen können. Das ist die Messung dafür. In, in English it is called one thing at a time and that done well. Und im Englischen sagt man dazu eins nach dem anderen und macht das gut. And it is not religious. Even if you wish to be an economic success, political success, social success, This is the principle. Das ist nichts Religiöses. Selbst wenn du da im Geschäft Erfolg haben willst oder als Politiker oder ähm, Gesellschaftserfolg, das Ganze so ist ähm, die Methode. So therefore mindfulness is not religious. Deswegen ist Achtsamkeit nichts Religiöses. Don't make uh, mystics out of mindfulness. Macht bloß keine Mystiker, aus der Achtsamkeit. No magic in mindfulness. Und da ist keine Magie da in der Achtsamkeit. It is very straight, very straightforward. Das ist wirklich sehr geradlinig, sehr direkt. And very innocent. Und sehr, sehr unschuldig. So therefore, decondition yourself and try to be innocent. Try to be under your very nose. That's the beginning. That's the doorway to Nibbana. Also dekonditioniere dich da wirklich ähm, dahin auf deine Unschuld. Da direkt vor deiner Nase, da liegt das Tor zum Nibbana. So for this kind of a, uh, mindfulness, the Buddha prescribed, first and foremost you must have uh, personal solitude. Also für diese Art von Achtsamkeit zuallererst hat der Buddha da verschrieben, eben diese ähm, private, persönliche um, Einsamkeit, Alleinsein. It's called Kaya Viveka. And without Kaya Viveka, very difficult for us to have that kind of mindfulness, specifically as beginners. Und das wird als Kaya Viveka bezeichnet und ohne diese Art, um, ähm, dieses Alleinsein, da ist es ganz, ganz schwierig, da wirklich Achtsamkeit zu erlangen, insbesondere für Anfänger. So when and where you earn Kaya Viveka, don't exercise your mind for your complicated things. Also wann auch immer ihr diese Chance habt, dieses Kaya Viveka äh, erleben zu können, dann ähm, äh, geht nicht da mit eurem Geist da für die, für die anderen Sachen. Even when you are in Kaya Viveka, if such a complicated thing happen, don't fight with, don't react with. Try to Focus your mind just to the body and try to do away with complicated things. Also selbst wenn ihr da im Viveka seid und dann tauchen all diese Sachen auf, äh, das Komplizierte, dann ähm, kämpft da nicht dagegen an oder geht dagegen in Widerstand, sondern lasst das ähm, einfach ähm, sein und ähm, so don't, don't fight it and yeah. Mhm. no, don't react. Und äh, reagiert da auch nicht drauf. So therefore take this body as a pivotal point in order to do away with volitional and unvolitional complicated things. Also nimmt wirklich diesen Körper so als Dreh- und Angelpunkt dafür, dass ihr ähm, die Dinge, ähm, wo ihr am Kämpfen seid, ähm, was äh, da am Laufen ist, dass ihr das Ganze entsprechend ähm, ablegen könnt. So with that remark I would like to uh, some of the today's talk remark is make use your bodily posture in order to do away with all complicated things volitional and unvolitional. Diesen Kommentar möchte ich ähm, das Gespräch von heute jetzt nochmal zusammenfassen und das liegt darin, ähm, nutzt ähm, eure Körperhaltung, um da sämtliche feindseligen Sachen, Sachen, mit denen ihr im Widerspruch seid, im Streit seid, dass ihr das entsprechend ablegen könnt mit der Konzentration auf eure Körperhaltung. Thank you very much for attentive listening. Vielen Dank für das aufmerksame Zuhören. Sadhu, sadhu, sadhu.